Les 11 de la nit i 32 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit, temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Salva Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que us podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.radiocatalanoranta.cat la977.com. I que teniu, ja sabeu, el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on la pregunta que vos fem en el dia d'avui és salvaríeu alguna cosa d'esta temporada? Ja sé que pot semblar una pregunta complicada, però és la que volem fer-vos esta nit. Salvaríeu alguna cosa d'esta temporada? perquè això ja s'acaba. Almenys en quant als partits. El València disputa demà ixa pantomima a les 8 i mitja contra la Reial. I és una pantomima, entre d'altres coses, perquè el València s'ha eh, posat o s'ha encabotat en tirar la temporada a terra. Tots. Els seus dirigents, el seu entrenador i la plantilla han fet que tot i una de les pitjors temporades de la història, <laughs> si el València haguera apretat en el tram final, podria estar punant encara per la setena plaça, que encara no sabem si va donar o no possibilitat de jugar a Europa. Però que el València no està jugant-se la setena plaça després del desastre de temporada perquè l'equip ha tornat a desconnectar-se en els instants finals. I l'equip al qual Paco i estaran arrencar <laughs> una reacció en els primers partits, però que ha sigut incapaç de mantindre amb la guàrdia alta en el tram final de campanya. Amb tot això, el València continua filtrant que Allestaran és la primera opció i avui ha parat el propi Allestaran. I miren, com se diu en valencià, més pansit que una bleda amb mal oratge. Tranquil, somrient, Vull dir, com si la cosa no anava en ell. No és difícil endevinar que Paco Estaran, si no sap el seu futur i per la informació que tenim no el sap, l'intuís. I és més, m'atreviria a assegurar que està tranquil perquè ja té ofertes damunt de la taula, si no seguís en la València, per estar en algun club. Si més no, no s'entendria. Torno a dir, la relaxació i el bon humor, cosa que agraïm els mitjans de comunicació, amb la qual afrontar la roda de premsa d'avui, <coughs> on en altres casos probablement s'haguera intentat reconduir o s'hagueren limitar les preguntes sobre el seu futur, i avui Paco hi estaran, Valent, Torero les ha admès totes, i no tan sols les ha admès totes, les ha admès totes si més no també les ha contestades. Una per una, sense amagar-se, i jo ahir me lleve el barret davant de Paco i estaran. Perquè feia temps que entre impostures i posicions gelades de discursos artificials Feia temps que les rodes de premsa no donaven per a un repàs tan exhaustiu com el que pensem fent esta nit. I sobretot perquè en ixa roda de premsa cara a cara, sense eludir cap pregunta, Paco i Estaran ha donat algunes respostes crec que molt significatives. Dos d'elles, fonamentalment, dirigides a la línia de flotació del nou València que està coent-se. I crec que diuen molt d'un entrenador que si es queda ja veurem el que diu la piloteta que al final és la que mana però que almenys en el seu discurs té la idea molt clara i si no es queda com deia, deixa dos perles per a la reflexió, fonamentalment, des que estan al capdavant del València Club de Futbol. Com deia, aquesta temporada toca la seva fi. En aquesta temporada, en la qual n'hi ha molt poca cosa que salvar, demà probablement tinguem un d'aixòs capítols d'alguna cosa agradable, perquè entren en la convocatòria quatre xicons del filial. Cito, Toni Lato, Carlos Soler i Carlos Tropi, entren els quatre en la convocatòria. No sabrem si disposaran de minuts. D'entrada, Paco Estaran ja ha dit que va amb els 11 professionals, per dir-ho d'alguna manera, amb els 11 del primer equip. Però està bé que els xicons tinguin algun premi i, i la veritat és que sí ens agradaria veure algun futbolista demana el, en el primer equip dels que van amb el filial. Tan agradable, <coughs> almenys en opinió de qui vos parla con la presència de estos cuatro futbolistas en la primera plantilla és la madura exhibida en Paco i Ayestarán amb Sofian Fegulí. Si Fegulí pensava que esta anava a ser una titella més de les, semblant a les dos que s'havien sentat abans de la banqueta del València, Nuno i Gary Neville, ha punxat en os. Ni amb un fum de baixes, ni convocant a quatre del filial, Feigulí té lloc en una llista de Paco i Estaran. Situació que, per cert, ja vos contarem el dia que se li alçà el càstig i tornarà al primer equip. Si és per Paco i Estaran, Fegulín no tornarà a jugar en el València i Fegulín no ha tornat a jugar en el València. Justa situació a un futbolista desagraït, a un futbolista poc professional, quan el contracte o la putxada de sou no anava en la direcció que ell volia i futbolista, això sí, desgraciadament, que se n'anirà en una molt bona edat i amb molta qualitat en els seus peus. Això sí, preferisc futbolistes més justets però compromesos que jugadors que trauen a relluir la seva qualitat quan els hi dona la gana i quan tot està a gust de boca del senyoret jo, en el fet de no convocar a Febuli en tots els partits que han estat de temporada després del del Sevilla, li dono un sincer aplaudiment a Paco Allestaran. Que ja veurem com afronta, si es queda, la resta de casos que li, pu li puguen vindre en un futur. Però este, el de Febuli, l'ha resolt a les mil meravelles. I amb el desastre de temporada que duguem, certament, això és per a celebrar-ho. Celebrem que un entrenador deixa fora de la convocatòria a un futbolista indisciplinat. És, de moment, l'únic que en Meriton se pot celebrar en el València Club de Futbol. 11 de la nit i 40 minuts, com sempre, arranquem el nostre programa des de les 5 fotos del nostre àlbum de l'actualitat. a esperar. Paco Estaran ha comparegut en roda de premsa i no ha eludit cap qüestió sobre el seu futur. L'entrenador també assumeix públicament que toca esperar. El club ha emplazado hasta final de temporada para tomar la decisión. Yo, lógicamente, soy una de las opciones y es lo que tienen que decidir. Y en unos días, pues, se sabrá si, si soy yo o, o no. tant, continua la rumorologia sense eixir més noms des que ja últimament venen sonant, la incògnita continuarà oberta, sembla que com a mínim, fins la setmana vinent. Mestalla Sanse, moltes baixes en la convocatòria dels dos equips. De fet, allà estaran, convoca a quatre del filial, Lato, Sito, Carlos Soler i Tropi, tot i que continua deixant-se fora Feuli. Dur comunicat, la delegació de Penyes del Llevant, presidida per Gabriel Salinas, demana públicament un viratge en la política social, econòmica i esportiva del club en clar desacord amb l'actual Consell presidit per Quico Catalán. Sigma KO. Es confirmen les pitjors previsions per al jugador i club. L'Aler Pivot de València Bàsquet té un trencament de fibres que el deixarà de 4 a 6 setmanes fora de combat i, per tant, es perd el que resta de temporada. 11 de la nit i 41 minuts. Fem una pausa per a la publicitat i en tornar Anem a sentir llarga i estesament Paco estarà, entrenador del València Club de Futbol, qui sap si l'entrenador de futur en el València Club de Futbol, i també, com dèiem, l'entrenador que avui no ha eludit cap resposta sobre l'espinós tema del seu futur. Tot això i moltes coses més fins a la una de la matinada, així, a Esports 97 nit, fins a la una de la matinada. teló de la Lliga cau en la 97.7 ràdio. Divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, acomiadem una dura temporada per al València Club de Futbol, ja sense cap aspiració en la taula classificatòria. A Mestalla, València Reial Societat. Viu l'acomiadament de la temporada en Mestalla amb la narració de la nostra redacció d'esports amb Manolo Montal i Salva Polgado. Recorda, divendres l'últim Esports 97 el partit de la temporada. València Reial Societat. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco i Fotopro. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¡Eh, familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Oh, oh, oh, ah, ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a más cocotas. Más cocotas. Más cocotas. Uno más de la familia su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Disfruta el triple de los playoffs de la NBA en Casino Tirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor baloncesto del planeta. Infórmate en la web del casino. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Les 11 de la nit i 43 minuts arranca Esports 97 nit en el dia d'avui esperadíssima conferència de premsa de Paco Allestaran. <coughs> Mireu, abans de sentir Paco Allestaran, les notícies que tenim així. Val? no podem assegurar que Paco i estaran vaig a ser l'entrenador de la temporada vinent si més no, jo si m'atrevis que assegurar que els de la Paco i estaran no sap el seu futur això sí se l'olora el barrunta, el vislumbra i és més tendent no que el sí després de Maisel València el confirma per tres temporades i mos calla la boca vull dir, és, és molt possible però és de la informació que tenim, Pago i Estalan no coneix el seu futur, i ell o en l'entorn està més tendents a la negativitat que a la positivitat. Però això passa per un senyor que es diu Peter Lim, que prendrà una decisió i que aquesta decisió serà la duta a terme. Per això avui era molt important, o molt esperada, per millor dir, la roda de premsa de Paco i Estarán en la ciutat esportiva de Paterna. Y en Visto un Paco i estaran tranquil, relaxat, amb bon humor. Hem vist un Paco i estaran que per a res... Salva, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Que per a res quadraria amb la imatge d'un tècnic nerviós per al seu futur. Sí, hem vist un tècnic, Manolo, i posteriorment ho ha dit en, en roda de premsa, que confia molt en el seu treball, que sol ser eh, eh, mm, positiu, ha recordat que no va ser ell qui va cridar a la porta del València, sinó que va ser el València qui va buscar-lo, primer com a eh, tècnic eh, auxiliar i posteriorment com a tècnic del, és una altra, eh, del una primer altra, equip. Això és una altra frase que m'ha quedat atenció. S'ha encarregat de, de, a de recordar-ho. Eh? Exacte, s'ha recordat de recordar-ho. Per a mi també ha deixat molts eh, missatges que l'oient eh, pues, eh, avispat eh, de seguida, ara quan posem els extractes més interessants de la roda de premsa, pues, eh, coneixerà i es donarà compte eh, de seguida, té aquest eh, punt mm, Paco Llestaran arrogant en, en roda de premsa molt de voltes, amb les seues declaracions, amb les seues eh, manifestacions, però bueno, és, és Paco a, a Llestaran, que només ha entrat en roda de premsa, Manolo s'ha sentat, ha agarrat la botella d'aigua que tenia davant, li ha pegat un trago i mentre bevia mirava a l'audiència, eh. mirava els periodistes, s'ha rist a, algun guinyo també de complicitat ha tingut amb algun periodista, Manolo, com dient, bueno, mm, sé el que m'aneu a preguntar. Estic preparat. Estic preparat. Tireu, eh, no així, tinc, així estic. No tinc ni idea de lo que volen fer amb mi, però jo estic així, crec que puc continuar. No s'ha posat nota, ara l'escoltarem, uh mhm. -huh. però diu que està satisfet amb el seu treball en València. Bueno, jo crec que ahir en les coses que m'agraden de Paco i estaran, a voltes en efecte té un puntet d'arrogància sí. i de tindre l'autoestima molt alta sí. eh, jo crec que satisfet, home, és evident que ha eludit el descens, és una evidència perquè abans se n'anava se n'anava eh, al fons eh, però quan ha tingut que donar el bo de qualitat tampoc ha sigut capaç de domar a esta montura indolent que és enguany la plantilla del València contra de futbol i ahir, per tant, és una tasca incompleta la de l'entrenador del València Club de Futbol. Anem a començar a sentir-lo, vinga, per, per on arranquem? Sí, anem a començar a sentir a Paco Allestaran, que ha reconegut, Manolo, que a hores d'ara efectivament no sap res respecte a la intenció del, del club mm, amb ell per a la pròxima temporada, però ha dit que és una de les opcions que baralla el club. El club ha emplazado hasta final de temporada para tomar la decisión, Yo, lógicamente, soy una de las opciones y es lo que tienen que decidir. Y en unos días, pues, se sabrá si, soy yo o, no. La percepción, al final, pues no, no, sirve de mucho, ¿no? Lo que tiene que tener el club es percepción de qué es lo que Paco Ayestán le puede dar al Valencia y en consonancia, pues, eh, decidir. ¿Quién es la percepción que pensa que tiene el club sobre su trabajo? Las interpretaciones realmente no sirven de nada. Es al final los, los hechos y los actos son los que realmente tienen significado, con lo cual, pues como sabéis, el club ha emplazado a final de temporada. Y yo creo que si hemos esperado hasta ahora, por esperar <laughs> unos días más, pues no va a ningún sitio, ¿no? Se ría? Digo, sí. esperar unos 10 meses pues, bueno... Total, o que duguem no, No pasa res, a decir. molta gente interpreta eh, esta risa, no la seguridad amb la que ja estaran afrontando la rueda de prensa, eh, la interpreta con que Paco ya estarán va a seguir Uh -huh. Jo crec que és tot el contrari. El que passa és que, pues, a hores d'ara, al igual que la gent que opina el contrari, eh, no tenim la informació com per, a, com per afirmar-ho. I simplement pues, és una sensació o és una intuïció. Així ja contar en la Hi ha setmana... gent que està molt segura de que va continuar Paco Així ja contar en la setmana passada, hi ha gent que no. Manolo, que Allestran no sabia res respecte al seu futur després de la llarga sèrie i llista de reunions amb Lim, Suso, Suso, Laihun, Quincó, etc, Sol, etc. Excepte que en les últimes 48 hores haig de canviar la cosa 24 hores. Ahir Paco Llastaran no sabia el seu futur quin era. Jo t'he dit que amb seguretat el dimarts estic en un conegut lloc d'hostaleria i, i el comentari que va fer és que ell no coneixia el seu futur. I jo ahir paré una, amb una persona uh mhm. -huh. i me garantitza que Paco Llastaran no coneixia quin era el seu futur. Més coses. Bueno, Paco Llastaran diu que té la consciència tranquil·la respecte al treball que ha realitzat amb el València. Seguramente ellos son capaces de, detectar qué tipo de entrenador tienen. Y yo soy un entrenador, lo que te digo, tengo un nivel de confianza en mí mismo muy alto. Entonces, a partir de ahí, no tengo ansiedad por lo que ocurra o no ocurra. A partir de ahí, yo creo que ellos han visto que nivel, mi nivel de profesionalidad, de determinación, de dedicación, el rigor con el que hemos preparado este partido es el mismo el mismo rigor que preparamos el primer partido que estaba al cargo, con lo cual si tú ves que tu entrenador es de ese tipo no necesitas darle tranquilidad porque sabes que te puedes tomar el tiempo porque nada cambia, ¿no? i en mi nada canvia. Bueno, pues en ell res canvia, diu que està convençut de que està treballant bé. Se li ha preguntat, i ojo a la resposta, Manolo, eh, si el València el premiara company Pascu Calabús de Superdeporte, crec que ha comenzado la pregunta, díganle, bueno, si el Valencia finalmente lo premia eh, con la renovación, mm, ¿hacia qué Valencia se dirigiría? No li ha deixat acabar la pregunta, que considera que si renova no es un premio que ha de liderar Valencia. Esto tranquilo siempre, es decir, eh, cogí este proyecto con normalidad, porque además hay una cosa que se olvida, ¿no? El club fue a buscarme a mí, es decir, no es que yo he venido aquí llamando a la puerta, es decir, el club Este time no era, me equivoco yo, este es el que voy a imposar. Eh, premiándome no. es decir, si me da el cargo es porque me lo he merecido y porque ven que, que puedo hacerlo bien. Aquí premios. Un, premio, un premio siempre, siempre merecido. En ese supuesto. No, no, que no es un premio no? No, es que es verdad que no es un premio. Que no, que a mí no me van a hacer un contrato si consideran que no soy de entrenador o que no lo puedo hacer bien. Entonces, si lo consideran es porque he demostrado algo o porque han visto algo. Y si no, pues no habrán visto, ya está. Y la conciencia, digo que la dé tranquila. Esto tranquilo siempre, es decir, eh, cogí este proyecto con normalidad. Porque además hay una cosa que se olvida, ¿no? El club fue a buscarme a mí. Es decir, no es que yo he venido aquí llamando a la puerta. Es decir, el club fue a buscarme a mí como asistente y el club consideró que yo era la opción cuando la situación estaba difícil. Entonces, a partir de ahí, me hicieron un contrato hasta el 30 de mayo, yo soy entrenador hasta el 30 de mayo, y a partir de ahí el club decidirá de si con lo que ha visto yo tengo que ser entrenador en la campaña 16-17. Y, y es tan sencillo como eso. Entonces, me lo tomo con esa tranquilidad que estoy satisfecho del, trabajo que he hecho en unas circunstancias que no eran fáciles y a partir de ahí, pues eso, la conciencia tranquila del deber cumplido. Conciencia tranquila del deure complit, que me contar a Paco ahí Se le le preguntado si el fet de que la próxima semana va a Singapur vol dir que es el técnico Pero la próxima temporada. 30 de mayo, yo soy entrenador hasta el 30 de mayo, eh, tiene que haber entrenador para representar al club, y lógicamente hasta el 30 de mayo, pues el entrador soy yo. <laughs> Quina nota es posadía después del seu treball en este eh, finales finals del campeonato? Eh, hay cosas que hay que corregir. Y cuando tú eres capaz de, en el éxito, corregir cosas que has hecho de forma defectuosa, te mantienes arriba seguro. Entonces imagínate las cosas que salen mal, ¿no? Como este proyecto, la cantidad de cosas que habrá, se habrá hecho mal. Y lo contrario, ¿eh? Hay que ser capaz de rescatar las buenas, ¿eh? Porque incluso eh, cuando llegas a este punto, lo habitual es nada sirve. Es decir, lo que se ha hecho no sirve, los jugadores no sirven ninguno. Pero es que a veces hay que darse cuenta que tú coges los mismos jugadores, los colocas en otro entorno diferente, con un ambiente diferente, con un eh, nivel de exigencia diferente, con unos estándares diferentes, y ya te digo yo que igual la respuesta sería diferente. ¿O es que todos los, todos los niños responden igual al mismo profesor? No, o depende de cómo trates tú a tus hijos, la respuesta siempre es la misma. Entonces, no siempre hay que achacar que todo lo que se ha hecho es malo, nadie sirve, no, no, no. Vamos a ser fríos, ¿vale? Entonces, bajo ese punto de vista, mi respuesta, muchas cosas que podríamos haber mejorado, todos seguro. Pero en general, dadas las circunstancias, si estoy satisfecho, satisfecho no es darme una nota de cinco, ¿eh? pero estoy satisfecho, sí. Eh, I en una part de la resposta jo crec és a que té satisfecho no és dar-me una nota de 5 vull dir, ell creu que té una nota superior al 5 al 5, que s'ha aprovat jo en una part de la resposta sí que estic d'acord quan parla de, de la reacció, de que no tot el món respon igual la gran pregunta és saber si la temporada que ve és que enguany no han reaccionat, reaccionaran o si ja són casos perduts per al futbol i per a mi és el gran qui de la qüestió al voltant del qual va versar la composició de la plantilla i la feina que tindrà que fer Suso García Pitars eh, allà estaran abans, Manolo, eh, dèiem que havia eh, comentat este migdia en roda de premsa que havia deixat caure algun missatge directe cap a la forma d'operar, cap a la forma d'actuar del club esta temporada. Que paren eh, l'orella els oients i que presten atenció, Manolo, a este fragment de veu de Paco Llestran, per a mi molt interessant i que probablement vull dir moltes coses. y creo que el, trabajar en consonancia con el club es crucial. Es decir, un entrenador tiene que eh, estar alineado totalmente con la política del club. Y la política del club es importante y por eso los clubs creo que a la hora de elegir un entrenador tienen que ser capaces de darse cuenta qué es lo que buscan. O sea, un entrenador no es bueno o malo para un club simplemente por los resultados. Es bueno o malo, o adecuado o no adecuado para un club, dependiendo de qué tipo de club quieres, quieres construir. Y una vez que tú tienes claro qué tipo de club quieres construir y si para ti el compartir la política del club es importante, pues tendrás que ir a buscar al mercado este, este y este. Yo te pongo un ejemplo. Yo hace unos años, no digo el nombre, pero un club importante me intentó firmar y, y cuando yo le comenté, pues no tenía entrenador, y yo me iban a firmar como asistente. Y dije, y si yo firmo y luego resulta que el entrenador que firmáis eh, no está de acuerdo con mi forma de trabajar, cómo entiendo el fútbol, cómo entiendo el entrenamiento, ¿qué hago? Eh, repartir petos, yo para eso no estoy, es decir, yo siempre lo he tenido claro eso. Y la respuesta fue bestial, me dice, mira, solo hay tres o cuatro entrenadores en el mundo que puedan entrenar a este club. Entonces eso es criterio. Es decir, cuando tú empiezas a dar eh, pues empiezas a, a, pegar pistoletazos a un lado y al otro, y este entrador y este y este, y, y, los miras y dices, si no tiene nada que ver uno con el otro, es que el proyecto del club no está claro. Els entrenadors que, que sonen, si no tenen a veure els uns amb els altres... És es que el projecte de club no està clar. És es que el projecte de club no està clar i l'entrenador que vinga ha d'estar en consonància amb la idea de club. Jo crec que... Després en tertúlia entrarem a sentir-lo de nou, però jo crec que mm, deixa una càrrega de profunditat prou important en este fragmento de veu que acaban de sentir y cree que en el següent. Sí, sobre el eh, proyecto de club y sobre capaón a ganar el club. Y os cuento otra anécdota. En uno de los primeros proyectos que tuve a final de temporada me, reuní con el director deportivo, fuimos a cenar y le pregunto, ¿qué crees que hemos hecho mal? Y me dice, no, la prensa, el consejo de administración, los jugadores, o sea, nosotros no habíamos hecho nada mal. Entonces ya empiezas mal, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener la humildad todos de, analizar qué, ha sido esta temporada de Valencia y luego a partir de ahí las personas que estén en el barco en la 2016-17 ser capaces de, corregir todo eso, ¿no? Buf, también es una carga de profundidad importante. No Se, no referenciando a valencia A, se le pregunta. En, uno de los primeros proyectos que tingui va a decir, eh, va va ser una final de temporada y tal, y... a eh, ya que deixar a una banda la autocomplaença i tirar d'autocrítica. Sí, sí. Se le preguntaba sobre eh, si continuara, quin tipus de valència li agradaria eh, tindre. I a partir d'ahí, bueno, pues, a contar aquesta eh, anècdota i a fer referència pues, eh, a lo que hauria de ser un, un projecte eh, esportiu interessant per a, per a d'ell. Tanquem, Manolo, uh -huh. amb l'argumentari este matí de Paco Allester en la sala de premsa de, de Patarra. Se li ha preguntat per eh, Fegulí dos voltes. En la segona pregunta ha respost que Fegulí simplement de forma molt breu, ha dit, no formava part de la convocatòria, no ha tingut cap problema en descartar eh, Fegulí. Però en la primera resposta ha sigut molt enigmàtic quan se li ha preguntat si deixaria demà que Fegulí diguera adeu al València. Uh mhm. -huh. per, a mi no, per a mi, Paco no tanca la porta a que Fegulí continue en el València en esta resposta, que a mi me sorprèn i probablement haig tractat de ser políticament correcte, però mm, a mi esta resposta de, de, de Paco Llestran sobre Fegulí també m'ha cridat l'atenció. Nunca sabes si será su despedida, esté en la convocatoria o no esté, porque igual no está y no su despedida. Nunca se sabe. Al final, lo sabéis que muchas veces situaciones que parecen irreversibles, pues luego resulta que, que, revierten, ¿no? Con lo cual, eh, el futuro no se sabe. Es decir, el futuro, pues eh, las decisiones tienen que ser bien, bien meditadas y, por eso mismo yo creo que el tomarse tiempo, eh, yo creo que en Occidente queremos apresurar todo, ¿no? Pues parece que todo se quiere acelerar. Y no, yo creo que los tiempos son buenos, porque tienes más tiempo para analizar y para pensar y para tomar la mejor decisión, tanto eh, en las altas, en las bajas, en el tipo de proyecto. Es decir, son cosas demasiado importantes como para acelerar. Yo creo que en general todo el mundo estamos, no, respuesta, respuesta, no, tranquilidad, tranquilidad, que muchas veces cuando aceleras la decisión ya la has tomado y entonces te equivocas, ¿no? Así se refería Fegulí ¿Y de rebot se refería a la seva situación. No, sé, sinceramente em, yo estaba... Parla de Occidente... conforme estaba sentindo. de Occidente... Cree que ha a tener una cosa y se ha pasado a otra. Yo creo que sí, Efectivamente. te Teixa pinta, eh? A da la impresión que sí. pinta. Bueno, Saba, demás, el eh, els del filial van a la banqueta, Toni Lato, Sito, eh, Carlos Soler y Tropi, Carlos Tropi, el els van a la banqueta... Sí Alves no está, sembla que Jaume podria ser el titular per a també poder acomiadar-se de Mestalla i a partir d'ahir, Salva, eh, un eh, 11 eh, més o menys, com diria aquell, Faves Contaes. Pues sí, un 11 en Faves Contaes, Manolo amb Jaume Ryan, que ja veurem en porteria, Barragán, Bezos, Santos, Siqueira en defensa, Danilo, André Parejo en el mig del camp, Mina Piatti i Alcácer a la davantera. Recordem, bueno, pues altra volta les nombroses baixes, Enzo Pérez, Javi Fuego, Rodrigo Moreno sancionats, lesionats en Mustafi, Abdenur, Bacal i José Luis eh, Gaia i Denis Xerisev. Eh, Això pel que fa al València contra futbol, la Reial també arriba... Amb... Més Feulí, fora de la convocatòria. <clears throat> Més Feulí. Per decisió tècnica. Eh, sí. com dèiem, la Reial també arriba amb prou baixes demà a Mestalla. Sí, la Reial Societat Manolo, que també arriba pues, eh, Mimbada, no? No juga Joseba eh, Zaldúa, no està Esteban eh, Granero, que no va convocat per eh, sanció, Carlos Vela diuen que es queda a Sant Sebastià per problemes físics, però bueno, va cometre un acte d'indisciplina en l'últim partit de, de Lliga, vull dir, futbolista que no està centrat en absolut en la dinàmica d'enguany del... En general no està centrat i damunt en la dinàmica del... De l'equip recupera, això sí, a Jonatas, que estava en dubte, i a partir d'ahí un 11 de la Reial Societat podria ser l'integrat per Rulli en porteria, el Ustondo Reyes eh, Miquel i de la Vella, Illarramendi, Vergara, Zurutuza en el mig del camp, Prieto, Jonatas i Ollarzabal en punta d'atac. Recordem, Manolo, per 18 i mitja demà estadi de Mestalla, arbitrarà Velasco Carballo. Des de les 7 i mitja, sintonia de l'últim partit de la temporada en Esports 97 del partit, a la 97.7 Ràdio, Vos recomanaria encaridament que no espergareu l'editorial del principi del partit allà a les set i mitja. Vos ho recomanaria. I a partir d'ahir, cadascú que faci eh, la marxa que tinga que fer. Tanquem la informació del València, després la reprendrem. És moment de parlar, Saba, del Llevant Unió Esportiva. Mira, aprofitem que ja està per amb el company de Superdeporte, Rafa Marín. Hola, Rafa, que tal? Bona, bona nit. nit. Que ara de seguida tinc companyes a la tertúlia comunicat duríssim de l'agrupació de penyes del Llevant Unió Esportiva, un tant utòpic eh, en allò que diuen d'un abonat accionista un vot, crec que per ahí no van a passar, però mm, sí que carreguen directament contra el Consell d'Administració que presideix Quico Catalán. Sí, la verdad eh, el, que... La, la delegació de penyes que presideix, que dir-ho Gabriel Salinas. Sí, tampoc és ninguna novedad. de la llegada de Gabriel Salinas a la presidència de la delegació este tipus de comunicados estan a la orden del dia Sí, tienes razón, es muy utópico lo de un abonado accionista, un voto, pero a mí me parece bien que las peñas se reúnan y, que decidan cosas y que le aprieten al Consejo y que le aprieten a la Fundación y que no sean meras comparsas, más allá de si estamos o no de acuerdo en alguna de las iniciativas. De todas maneras, más allá de esa utopía, yo creo que sí que es lo que toca ahora mismo, pedirle responsabilidades al Consejo, exigirles un proyecto eh, que en este momento no hay, al menos en la parcela deportiva, y que sientan también el aliento en el cogote de esos aficionados que tan disgustados están después de una temporada como la que hemos vivido. Sí, lógicamente, eh, ara mateix també hi ha incertesa i Eh, si ya en el se du mal, pues un equipo que ha descendit como el Llevant d'una esportiva, lògicament que amb, amb més nerviosisme, com és, normal también No, no, sí, no, eh. no, de, que nos es en el mundo del fútbol. Ha, habido, por cierto, al margen de esta Asamblea General de Las Peñas, reunión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación, en teoría sobre el papel para fiscalizar un poco la labor precisamente del Consejo. Ha asistido Kiko Catalán, y ha estado haciendo preguntas sobre el futuro deportivo, económico, social y de infraestructuras en el Levante. Y bueno, lo que podemos resumir es que el presidente les ha enviado, como no podía ser de otra manera, un mensaje de tranquilidad. Eh, les ha asegurado que no va a tener ningún problema el club para afrontar sus compromisos económicos, ni la temporada que viene ni en las siguientes, pese al descenso a segunda división. Y en lo que no ha arrojado apenas luces en lo que respecta a la parcela deportiva. Seguimos sin un Manolo Salvador, seguimos sin saber si Rubí se va o se queda y seguimos sin saber qué equipo vamos a tener la próxima temporada, si uno con la base de la actual columna vertebral o uno totalmente remozado. Yo espero que sea lo segundo, pero de momento continuamos a la espera. Bueno, pues eh, això pel que fa a ah, aquesta comunitat, com dèiem, duríssim de el, eh, la delegació de penyes del Llevant Unió Esportiva, Salva, en la part esportiva el primer equip ja no té res que fer, eh, per cert, per cert no vull que se m'oblide. La Lliga va obrir una investigació en el partit Real Societat 2, Rayo 1, en el qual la Real no es jugava res i el Rayo es jugava la vida i van a investigar si el Rayo es deixa pedre. Vull dir, el nivell de disfunció neuronal que n'hi ha en la Lliga de Futbol Professional, com diria el mític Tomàs Guasc, el porro màximo d'anar a vigilar a un equip que estava jugant-se la vida jugant-se la vida davant d'altre, que ja tenen prou penes del Rayo, que estaven polant en el vestidor perquè saben que han deixat escapar en la noeta mitja salvació. I no hi ha més que veure la, la, la reacció de Paco Gémez. I van a investigar els perseguits en pedre quan hi ha unes imatges que eh, l'aficionat que les posa les ha tornat a posar i de moment no, no ni les han eh, la Lliga no ni les ha capat de Beto en el penal de l'1-3 de l'Arabi que quan, ve, que quan el Arabi, primer Beto fa un gest amb el cap cap a on té que tirar el penal l'Arabi i després quan Beto està eh, quan l'Arabi està a un metre de la pilota ja està Beto tirant-se a l'altre costat i ahí no hi ha investigació i als, del, als pobres del Rayo que estan jugant-se la vida que prou pena tenen amb el que han fet el fenomen de Tebas el crack de Tebas la lliga que comanda Tebas a una investigación, Bullir. Como sería se el quan chico eres más tonto que un dio que vendió, que vendió el coche para comprar gasolina. pues això és el que està fent la Lliga de Futbol Professional. Com deia, el Llevant no juga res el primer equip, salva sí el filial, que va ser probablement el punt d'atenció més important a nivell esportiu en este cap de setmana. Sí, efectivament, és quasi més important el filial que juga la permanència a Olot. Manolo, recordem que en la classificació, el joc que, que en el joc 14 està el Llevant B 42 punts, que per darrere està l'Hospitalet amb 42, l'Olímpic de Xàtiva 39, la Pobla de Mafumet amb 37, l'Olot amb 37 i tanca el Josetense amb eh, 35. A partir d'ahir, Olot, Atlético Levante, Hospitalet Alcoyano, l'Alcoyano ja no té res, que, res a fer, Pobla de Mafumet, Lleida, el Lleida és quart, i té 3 punts el, el cinquè. I Olímpia de Xàtiva, Barça B, on no té res a fer tampoc el filial Cul, és a dir, que està molt interessant la part de baix sí, sí, del grup tercer de la segona divisió B. I, per tant, eh, lògicament, com dèiem, per la part esportiva, perquè li toca el llevant, eh, pues li toca això, eh, anar a, a jugar contra l'Olot i a jugar-se la permanència, perquè és que de Tenint en compte que el lloc número 20 és per a l'Huracan que ha desaparegut i el 19 és per al Josetense, que ja està eh, pràcticament... No, el Josetense encara podria salvar-se. És que tots els de baix poden salvar-se. En una triple carambola el Josetense podria salvar-se, l'Olot podria salvar-se, el Pobla de Mafumet, que ara mateix són els tres que baixarien, podria, podria salvar-se, l'Olímpic, que està en joc en plaça de lloc de... Eh, eh, no, el, el Josetense ja no podria salvar-se eh, com a molt arribaria a 38 i la plaça de playoff de descens l'ocupa l'Olímpic amb 39 per tant ja no podria salvar-se el Llosetense però sí l'Olot, el Pobla de Mafumet, l'Olímpic i podrien caure tant l'Hospitalet amb 42 com el Llevan B amb 42 depenent de, dels gols a veres vull dir, esta és una última jornada pro interesante el grupo de segunda vez. Sí, haremos fuerza por el filial del Levante y haremos fuerza por nuestro buen amigo Raúl Garrido, que ha fichado, por cierto, para un partido a Víctor Gómez. Es de Huracán. Correcto. Eh, <laughs> esperemos. Eh, dicen reforzarse, porque tengo toda la lesión de Rifaterra. <laughs> Pero bueno, está bien, eh, estando tipo ahí. Playoff, al, tipo playoff. Han estado al quite, han estado al quite. Està clar. Les 12 de la nit i 8 minuts parlant de playoff i parlant de lesionats i parlant de reforços. Eh, no eren massa bones les expectatives ahir al voltant de Luke Sigma, com s'ha confirmat en el dia d'avui. Eh, Juanma Romero, ¿qué tal? Buenas Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenas Bueno, pues ahí después del partido eh, se le preguntaba, a mí cree que preguntaba a Juanma Romero al técnico de Valencia Basket a Pedro Martínez, y ya en el tram final de la segunda respuesta respuesta mm, entre Bole que esperaban que lo del Lux Sigma eh, fuera lo el posible Bueno, bien, sí. Un poco descontentos ahora mismo por la lesión de Sigma. Eh, pero bien, sí, sí, objetivo cumplido. Obviamente nos gustaría haber tenido unas mejores sensaciones en los últimos cinco minutos. Eh, pero bueno, es lo que hay. O sea que tenemos que pasar página rápido. El sábado tenemos otro partido y nos tenemos que recuperar y esperar que lo de, que lo de Luke no sea, no sea algo grave. Y desgraciadamente lo de Lux Sigma sí es greu, es una, es un trencamen de fibres, fora entre cuatro y seis semanas el cual a decir Juanma Romero, que eh, el intangible com se perd el tram final de la, de la Lliga. Sí, perquè a més és un, eh, era un dels pocs jugadors que no s'havia perdut cap partit de, de, la Lliga, de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet, però ha tingut la mala sort de lesionar-se i a més en el moment eh, pot ser eh, menys propiciatori, no? perquè el jugador va estar en tot a un mes mínim de baixa, per tant no arriba als dos partits que resten de lliga regular i tampoc podria ser inscrit per al eh, playoff. N'hi ha que recordar que n'hi ha una regla cuanto menos eh, curiosa ¿no? per part de la Lliga ACB y discutible, y es que el València Bàsquet, abans de la eliminatoria primera de cuartos de final, ha de fer l'incisió dels dos jugadors que va disputar ese playoff, mm -hmm. i mhm. no n'hi ha ja opció de poder canviar i se planter ni tan sols eh, haguera una lesió. Això indica que el València Bàsquet els playoff arranca arranquen el pròxim 26 de maig, el 24 haurà de donar aquesta llista i, evidentment, eh, Luxima no va estar en esa, en esa llista, en la qual cosa ja la temporada que s'acaba, desgraciadament, per a l'ala pivot nord-americà. Bueno, a excepció de que sigues el Real Madrid, recorda l'any passat el playoff amb el València Bàsquet, que sí que pots inscriure un altre jugador, no? <laughs> Sí, exacte, si no se revisten sí que és de veres, no? Amb el cas eh, famós de, de Slaughter, sí. <laughs> bueno, pues amb tot això era per llevar una miqueta de, de dramatisme al fet, que és complicat, eh? Per a, per a la València Bàsquet trobar un jugador, perquè ara imagine, Juanma, que el club, lògicament, sí se eh, planteja anar al mercat i fitxar jugador per a cobrir la baixa. Evidentment, ara mateix compten 11 jugadors, però sobretot, no? donada la importància que té l'Uxigma, pues, eh, evidentment el València Bàsquet ha de cobrir al mercat. Eh, té un avantatge, per un costat, el fet de que pot eh, contratar un jugador de qualsevol nacionalitat. Això és important perquè podria ser inclús nord-americà, eh, té una plaça lliure de, de Forani i podria ocupar-la, per tant, en un jugador d'aquestes eh, característiques. També podria ser, evidentment, un jugador europeu o un jugador espanyol, on inclús podria arribar d'algun club de la Lliga ACB que no estiga classificat per als eh, play-offs se dona, a més, la circumstància de que tant eh, Paco Raga, el conseller delegat de València Bàsquet, com Chechu Mulero, el director esportiu, se n'han anat cap a Berlín. No era pel tema de Sigma, sinó perquè estaven invitats per acudir a la Final Four que arranca demà a, a Berlín. És un, eh, un joc, no? jo crec que molt propici perquè ahir van molts agents i és on es comencen a planificar les, eh, la, la temporada i sobretot el moviment de, de fitxatges. El València va arribar, el València Basque va arribar en un moment d'urgència i podria trobar, per què no, ese jugador pues en esa, en esa Final Four de, de Berlín. La intenció és incorporar-lo el més aviat possible perquè la intenció és que pueda ajudar des de ja. No va estar, evidentemente per al partit del dissabte a Málaga però la intenció és que pudiera ja estar per el último partit de llegada ante el Morabanc Andorra i, per suposar per al, per als playoffs. Eh, I ara esperar també que esta història no passe factura psicològica a la plantilla de veure ser un dels jugadors més importants de la temporada en un partit que no va ser gens còmode a Màlaga. No, jo crec que, que el partit de Màlaga pot marcar el destí no? de, de València Bàsquet en esta lliga regular. No? Si s'aconseguís la victòria, estic convençut que almenys el València Bàsquet va ser segon, perquè ja no dependrà d'ell el ser primer, per això hauria, hauria que esperar una, una derrota del Barça, però evidentment una derrota a Màlaga podria inclús eh, fer peligrar isa segona plaça en favor de, del Real Madrid. Així que esperem que l'equip, pues, està baixa de, de Sigma, que és molt sensible, no afecte al planter, no afecte el dia a dia d'un equip que estava ara mateix eh, a nivell moral pues, eh, bastant animat després de, de les últimes dues eh, victòries, però que evidentment la baixa de cima és molt significativa perquè és un jugador que encara que sembla que no estiga en la pista és eh, l'home dels intangibles, no? ajuda en els rebots, en les assistències i de fet era hasta el dia d'ahir el, el segon jugador més utilitzat per Pedro Martínez, així que és un jugador molt important per al eh, planter valencià. Juanma, una pregunta per desconeixement. Si se produguera una eh, recuperació recuperació miraculosa de Luke Sigma entre 3-4 setmanes poguera tornar a estar, se li podria tornar a reinscriure o ja no? Ja no, ja no seria ah. possible. La llista abans del playoff del 24 i 25 de maig serà ja definitiva per a tot el playoff, independentment de que pugui haver o no alguna altra lesió dels 12 que siguen inscrits. És el que te dic, no? una norma un poc estranya, estranya perquè sí podria variar-se, per exemple, si passes de quarts a semis, podries fer alguna variació, que podria ser el cas de Sigma, o inclús arribar a, a una final, però eh, arribes ja o te jugues tot amb els 12 jugadors que, que podes inscriure abans d'aquesta primera ronda de, del playoff. Pues estarem molt pendents del mercat i de lo que ens contes per a València Bàsquet. Romero, gràcies. A tu, bona nit. Al nostre company Juanma Romero li desitgem la millor de les sols del València Bàsquet a l'hora de triar, eh, eh o de, de l'encert, a l'hora de la tria del substitut de Lux Sigma, que certament perd moltíssim el conjunt eh, valencià amb la baixa d'este jugador. 12 i quart, ara sí entrem en temps de tertúlia, de debat i d'anàlisi, així a Esports 97 nit. 97 nit. La tertúlia. Les 12 de la nit i 16 minuts, reunida ja una part de la tertúlia, de seguida eh, ve la que, la que ens falta, que és el company de la Verola que està tancant en superidea de seguida de la pàgina. Ja heu sentit a Rafa Marín, que s'ha incorporat en el tram final de la part informativa, i a Flogado, que també està així amb <clears throat> nosaltres. Lògicament, en el dia d'avui, a Salva ja l'hem sentit i vull començar preguntant-li a, a Rafa Marín i a Andreu en quan s'incorpore, no sé si has vist, imagina que sí, els fragments, eh, els highlights de la roda de premsa d'avui de, de Paco i Estaran, molt tranquil, molt somrient, eh, a mi em dóna la impressió de que ell, que continue pensant que no sap encara el seu futur, almenys se l'olora. Eh, sí, pero sí que es verdad que el talante ha sido muy distinto, ¿no? Al de semanas anteriores. Eh, al final, ese, ese famoso WhatsApp, ¿no? Del, Valencia <laughs> a, los medios de comunicación. famoso WhatsApp. Ha tenido, ha tenido su repercusión eh, directa en darle tal vez cierta normalidad, ¿no? A una situación que, aún así, es muy anómala. no sé qué es lo que le ata al Valencia ahora mismo para para decir las cosas más claras. Bueno, sí, sí que lo sé, me imagino, y es que no tiene claro todavía qué va a hacer con el, con el banquillo. Sigo pensando que es un poco de boquilla lo de que Paco Ayestarán es el primer candidato, sobre todo porque si se dice que es el primer candidato es porque hay un segundo y hay un tercero y tal vez <laughs> eso es una No había fet esa lectura, pero es molvona, Rafa. Y tal vez... Sí, sí, se dio que ni un primer es pequeño como un segundo y un tercero. Y tal vez haya, haya un cuarto. Entonces, eh, bueno, eh, queda un partido. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero pero ahí estarán. Yo creo que hoy se ha tomado la rueda de prensa con filosofía y como se la tenía que tomar, porque tampoco tiene por qué pelearse contra el mundo. No, no me digues, eh, eso eh, es és més intern, a decir, eh, més endogen, més de periodistes que de público, pero no me digues que no agradecen rodes de premsa i Xina. Sí, claro, con, con decir, naturalidad. Cuando, esté, si quan que... venim de, de, de que la majoria del discursos en el futbol són impostats, són premeditats, són assajats, són dictats, quan veus un tio que tranquil·lament... A més, que a lo mejor pensaban bueno, a lo mejor dicen que le fallen una pregunta o dos sobre el futuro y ya está... No, no, no, el se ha ahí Ale, no pregúntame. Claro, no, además que eh, contestando a todo y en una situación de distensión. También es cierto que al propio entrenador, mm, pues bueno, le interesa ¿no? Eh, transmitir esa, esa imagen. A mí me ha recordado mucho también las últimas ruedas de prensa de, de Rubi. Eh, tanto el entrenador del Valencia como el entrenador del Levante están en la misma situación. Terminan su contrato dentro de unas cuantas semanas y no saben qué es lo que va a ocurrir con ellos, ni en un sentido ni en el otro. Los dos tienen bajo mi punto de vista, pie y medio fuera, pero el otro medio ahora mismo pues están ahí jugándose a ver qué, qué puede pasar. Está bien, está bien ruedas de prensa de al menos que, que, dejen titulares y que dejen la sensación de que, de que te están contestando lo que verdaderamente sienten, o al menos algo muy parecido. Eh, amb tot això, el que sí que queda clar és que estaran, com dèiem, és un tio en molta confiança en el seu propi treball, val? y que a partir ahora, yo creo que también mostrando dicha confianza sobre el treball le está pasando la pilota a Valencia, como diguen, jo estic tranquil tinc la consciència tranquila si no continúas que tú no vols, no que yo no Sí, esa sensación sí que la ha trasladado, la sensación de, seguridad eh, en, sí mismo y la sensación de, tranquilidad, por eso no haberse eh, pues, puesto nervioso, eh, no haber salido por peteneras, que es lo que podría haber ocurrido en cualquier otra circunstancia. A mí, de todas maneras, lo que sí que me preocupa es que al final ah, dependan tanto este tipo de decisiones de los, resultados. Después de perder contra el Villarreal, nadie piensa en ahí estarán. Después de hacer un partido aceptable contra el Real Madrid, se le vuelve a tener en cuenta. Eh, teniendo también muy presente eh, que los rumores de las últimas horas sobre otros entrenadores para el banquillo de Mestalla han tenido una repercusión directa en la dirección del club y en, eh, ese WhatsApp que comentábamos antes. El famoso WhatsApp del día de ese incorpora a la tertulia el company de Superdeporte, Andreu Adrola. Hola, Andreu, què tal? Molt bona nit. Manolo, bona nit. Com estàs? Quina pressió, si encara m'ha sentat. <laughs> Eh, volem sentir, lògicament, la teua, la teua opinió sobre la roda... De... No sé si has estat o l'has eh, vist després tranquil·lament. Una roda de premsa que jo, en la que jo qualificava com de cara al periodista eh, una molt bona roda de premsa que ha deixat moltíssims titulars molta substància, sí, eh, sí que és de veres vull que ara després repassar dos fragments de la roda de premsa on jo crec que li tira directament a la línia de flotació del club en quant al projecte de futur ara el sentirem però sobretot dona la impressió que continua o no continue i jo continue mantenint, Andreu que Pago i Estaran encara no sap de primera mà el seu futur se'l pot aulorar però per que me conten, ell, eh, els últims, jo dic 48, Salva afegís 24, perquè cadascú hem parlat amb una persona que està parlant amb ell d'aquesta història, eh, hores, ell no té constància de quin va ser el seu futur, se'l pot barruntar, se'l pot aulorar, però eh, si dona aquesta impressió, com deien en la roda de premsa, que passa el que passa, ell està molt tranquil, està, està en molta confiança. Mm. Jo, en fi, jo tinc la mateixa sensació que vosaltres. Jo, me pareix que avui Paco Estrana ha aixit un roda de premsa en la que ha entrat a totes les preguntes que, que, Tremendo, eh? que, que a mi m'ha paregut extraordinari vamos, com a periodista a mi me pareix fenomenal això i me pareix que, ja era hora, eh? me pareix que quantes preguntes eh, tu estàs Salva sí, quantes sí, sí. preguntes habrà, habrá hagut del partit de, de demà? Pues una sobre els nanos del filial una altra directa sobre la Real Societat i una altra respecte eh, a lo que demà juga el València és guanyar pasta pel joc de la, sí. de la classificació, 3. I la resta la eren... resta, en una roda de premsa de 18 minuts, si no m'equivoque, 18 mm. minuts, tot és sobre el seu futur. A mi me pareix fenomenal que el personatge entre, però jo me pareix que Paco Llestran avui no tenia un, un, una resposta. Avui Paco Llestran no ha dit, no podia dir vaig a seguir o no vaig a seguir. Me pareix que Paco Llestran, per la sensació, eh, per la sensació que va entrar en la roda de premsa avui, no, no sabia, no tenia una resposta no sabia si anava a seguir o no va seguir. La informació que hem donat, cades, cadascú té les seues fonts, lògicament, i vas tocar, que és el que estem fent aquests dies, val? ja, ja no mos queden ungles de rascar en la paret, <laughs> val? Eh, salva Air i un servidor, per altra banda, que ella ha comentat, a gent de la seva confiança, no, no tinc clar quin va ser el meu... No sé si me van a, a prolongar el contracte, o, o si, van a, sí, si me van a prolongar el contracte seria una, una expressió correcta o no me'l van a prolongar. Vull dir, ell no el sap. Ara, que te la consciència tranquila y que esa tirada de una miqueta la piro també entró del balance, porque también ha dicho una frase que me paregut muy cridanera que ya de eh, a mí me tocaré la más casa eh? yo no vi a oferir-me llegando al club directamente Sí, se ha, hecho, se ha hecho de valer. Además, yo creo que también en esa sensación de tranquilidad de la que estábamos hablando, que ha transmitido, tiene mucho que ver el hecho de que él se ha ganado otro banquillo. Él se ha asegurado entrenar la en es que la probablemente, yo creo que la el Valencia estiga porque ella tenga alguna cosa y se va a volar. Sea sea en el Valencia o sea en otro club, ese salto a la Liga Española ya lo ha dado como primer entrenador después de haber tenido experiencias en el extranjero ha salido muy beneficiado al final porque es cierto que cogió al equipo en un momento muy delicado y que su trabajo, eh, es los, meses que ha estado, es poco tiempo a lo mejor para valorar si es el entrenador del futuro del Valencia, pero sí que es lo suficiente como para que cualquier club sepa que en Paco Ayestarán hay un entrenador de élite. Y yo estoy en Rafa. Eh, al final, Paco Ayestarán. demostrar que és l'entrenador del projecte d'un nou València que té que tornar a les seves aspiracions i jo crec que és molt difícil en 8 partits i tindries que guanyar-ho tot i transmetre una imatge de xoc espectacular eh, no ho ha aconseguit perquè el València no ha, no ha mantès la línia competitiva però ha demostrat que és un bon entrenador o un entrenador de Lliga Espanyola i jo el que esteu comentant segur que hi ha algun equip que va a tocar a la porta de Paco Estran, segur. Eh, si no, ara, però quan caiguen els dos o tres primers segur. en primera, Paco i Estaran va estar ahí. Segur. segur. De fet, ell en, en, en la roda d'entrevistes que ha donat, uh mhm. -huh. eh, no, ja no recorden quin mitjà va ser, però va dir que, que, bueno, que el món no s'acaba en el València. El món no s'acaba en el València, ell era perfectament conscient... És que això és un mercat... El del mercat dels entrenadors, com el dels periodistes, encara que no, no ho tenim també, eh, és un mercat lliure, vull dir. Si Paco i Estaran eh, s'ha fet un nom en primera entrenant el València, i a lo millor no de primeres, però sí de segones, la temporada que ve té una banqueta, pues escolta, En efecto, el mono se acaba en el Valencia y Pottinger... ¿Por qué no Pottinger? de este lo, lo complicado del mercado de entrenadores, además, es meter la cabeza. Es entrar en la rueda, correcto. Porque una vez está dentro de la rueda, eh, hay dos, tres equipos que prácticamente los enganchas. Pero una vez estás dentro, eh, solucionado. El problema también es cuando te sales. Y Paco ahí estarán por el trabajo que ha hecho estos meses, como estábamos comentando, no está para salirse, al contrario. De eh, Salva, no, no hubo bien, y nos primera vuelta que comenté... que això sempre s'ha dit, que Paco Llestaran volia clavar el cap en el València, eh, dir, que se carregaren a Gary Neville en un moment donat per a ell poder tindre eh, les, els 7, 8, 9 últims partits, que és el que, que, és el que ha tingut, i fer-se un home en el món, món del futbol per a començar ja a pegar el botó a l'altra banqueta. Això sempre s'ha dit. <clears throat> a veure, però evidentment el seu primer i gran objectiu era tractar d'aconseguir la banqueta del, del València, uh mm-hmm. -huh. no sols en el tram final de, de temporada, sinó eh, per a les pròximes eh, temporades hem parlat molt del caràcter eh, ambiciós, ojo, no, no estem criticant o qüestionant no, no, una persona jo, sigui ambiciosa. Jo, jo he dit però, que el comentari sempre ha existit. Però Allestaran és una persona que és molt, molt, molt ambiciosa i que molt de voltes en roda de, de premsa pues, probablement li puga passar factura i eh, to de certa arrogància ja, és eh, que, eh, que clar. exhibís perquè avui l'ha exhibit i al llarg de sí, rodes de premsa de rodes de premsa anteriors ha exhibit aquest punt d'arrogància que jo crec que és propi d'ell, forma part del seu caràcter, al final però que li pot passar factura en un moment molt, molt determinat, a poc que les coses li vagin mal. Ja, però, però bueno, cadascú és, que, com Però a voltes salva, lo, lo que, vull dir, i, i, i jo me, me posa que sóc el primer que té eh, a voltes la llengua llarga, però el que no podem és criticar-ho tot. No, no, no, no, no ho critiqué. Val? Dic pues, que, que li pot passar si factura... Si s'ha apocat i ha moment... pagat, perquè <laughs> s'ha pocat i ha pagat. I si, i és si triste, com Pellegrini, no? <laughs> Correcte. Però entonces seria I, que és trist. I, i, i si té ese punter de... Però és que no, no, el, no el critique. No, no, estàs, que en un és moment, una descripció. Que en clar. un moment donat li pot passar factura. Ese caràcter és muy, muy también de su zona, eh? O sí, correcte. por ahí arriba... Beasain, Beasain. Molt vasco, no? El endacari de Beasain, com li diem nosaltres en les, en les retransmissions. Eh, així, tot se resumís en dos preguntes que jo vos faig ara, però que probablement serien les que hauria de contestar eh, primer la gent per a veure per on respira, perquè el club està venent que n'hi ha eh, un recolzament massiu i estaran que jo no el veig per cap posto, ho dic sincerament. Jo tampoc. I jo no, tampoc. I no vull dir que Paco Estaran sigui un mal entrenador. La gran, les dues preguntes són A. S'ha guanyat Paco i Estaran continuant el València? B. Més enllà que s'ha guanyat, confiareu en ell el projecte de l'any que ve? Són dues preguntes que pueden sembrar la mateixa, pero, no. sabor, ¿eh? Yo creo que no es suficiente, lo estaba diciendo antes, el tiempo que ha estado no es suficiente para tomar una determinación a, futuro. Eh, yo vuelvo, lo he comentado en otras, en otras tertulias y creo que es un pensamiento bastante generalizado. Mm, el Valencia no puede experimentar otra vez con el tema del entrenador y más después de haberse la pegado como se la ha pegado esta temporada. Tiene que ir sobre seguro al máximo, sea con un caché de un entrenador de top, llamémoslo Pellegrini, o sea con un entrenador eh, más, más del barro, pero también contrastado. yo creo que ahí estarán e implica, implica muchos riesgos. Con esto no estoy diciendo que no esté preparado, que proba, probablemente lo esté, pero el Valencia, y se ha demostrado esta temporada, es un banquillo al que hay que venir ya aprendido. Robert. Andreu. Yo estic en Rafa, yo creo que ha donat en la clau. Eh, el Valencia no pot experimentar més, ja ha fallat prou, i apostar per Paco Estaran seria un nou experiment. Per què? Perquè porta 8 partits en, en primera divisió. Eh, que sí, que ha guanyat la Lliga en, en, en, en Israel, que ha entrenat en Mèxic, però tu li estàs confiant un projecte en el que tu ja has perdut tot el crèdit que tenies i has perdut una temporada decisiva. O sigui, t'ha passat el Villarreal, t'ha passat el, el Sevilla, en un moment en el que van a guanyar més pasta que tu i que antes guanyant menys pasta fent les coses millors. Ara se va obrir una, una bretxa competitiva. Tu tens que anar sobre segur, el que diu Rafa, tu tens que buscar un entrenador, siga del perfil que siga, que assegure resultats, que li done, que li brinde el millor context a l'equip per a desenvolupar tot el potencial, per a que faci millor l'equip, que això el València no ho ha tingut aquesta temporada. El, el València clar. no ha tingut un, un entrenador que, que marcara la diferència en, en ningú moment de la temporada. En I, I tu, aquest factor, el tens que recuperar per la temporada que ve. El que queda clar, Salva, mm -hmm. és que eh, està parlant ara tant eh, Rafa com, com Andreu de, de l'aspecte emocional, de l'aspecte il·lusionant, i eh, hi ha un bagatge que li toca pagar a Paco Llestaran de manera injusta, però és així. Vull dir, a lo millor en un moment de més tranquil·litat en el València Club de Futbol, és el que Paco Llestaran mai hagués arribat a la banqueta, però s'haguera pogut eh, experimentar més de la banqueta però és que ara eh, per molt que pugui haver-se haver fet un bon paper en la banqueta del València que jo tinc el meu però ja dit abans i ara el compartiré amb Rafa i amb Andreu per a que eh, opinen amb tu eh, eh, va tindre que pagar el peatge de que el nom de Paco i Estaran no s'enganyem per molt que el club diga el que diga no il·lusiona de cara a la temporada vinent és un, és un peatge que no és d'ell pero le toca pagarlo. Sí, es una evidencia, Manolo, que independientemente de que haya estado en Guachafet eh, B eh, o mal, com a tècnic del, del València, el que està clar és que ha salvat el València del, del descens en un moment de, de, de, de crisi i de molta por, pues, eh, va assumir el primer equip i, i va ser capaç de, de tranquil·litzar els futbolistes, entorn, etc i, i allunyar el València del, dels fantasmes del, del descens. Però el València avui en dia no es pot permetre tornar a tindre en la, en la banqueta un tècnic que té poca experiència. Per tant, a, les dues meues preguntes la teva resposta seria un no a les dues. Correcte. Necessita un tècnic de, de, de quilometratge, necessita un tècnic d'experiència, de, i ho ha dit Andreu, ho ha dit Rafa, és que ja Manolo, de Valverde, si repassem la, la nòmina de tècnics que han vingut en les últimes temporades, sempre són tècnics que comencen així a fer les seues primeres armes com a, com a tècnic en, un, en una gran banqueta, i el València necessita un gran tècnic, no un tècnic que estigui encara per fer, independentment de que tinga mèrit el que ha fet eh, estaran, que jo tampoc tinc clar. La malaltia del metge urgís d'un cirurgià amb, sí. exper amb experiència, no d'un xicón que és Cadermir. Sí, jo tampoc tinc clar que estaran, vull dir, eh, ho haig fet eh, fantàstic com a tècnic del, del València. Per a mi és una decepció el partit que el València tira a Getafe, per a Mira, mi és una decepció el partit ara que València... vos preguntaré per, per com valoreu... Ella di dit que se ficava més d'un 5. Ara vos preguntaré com valoreu l'estada de Paco i estar en el València o la tasca de Paco i estar en el València en estos últims partits. 12 i 31, fem una pausa, tornem, llegim els tuits eh, de la pregunta que vos hem fet, que és si hi ha algo que salvaríeu d'esta temporada que demà s'acaba eh, en, el en lo competitiu i després eh, comença per aquesta pregunta eh, com valoren Andreu Alberola, Rafa Marín i Salva Folgado els eh, 8 partits o 9 que ha estat Paco i estan en la banqueta del València Club de Futbol 12 i 31 fem una pausa per a la publicitat i tornem vinga el teló de la Lliga cau en la 97.7 ràdio. Divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, acomiadem una dura temporada per al València Club de Futbol, ja sense cap aspiració en la taula classificatòria. A Mestalla, València Reial Societat. Viu l'acomiadament de la temporada en Mestalla amb la narració de la nostra redacció d'esports amb Manolo Montal i Salva Folgado. Recordo, divendres l'últim Esports 97 el partit de la temporada. València Reial Societat. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Tasco i Fotopro. ¿Buscas coche? Nuevo de ocasión, te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca. Aparcar sin problema. 17 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ir a correr? Has convertido el running en la tegua pasión? Superrunning es el tu programa. Total información sobre los cursos populares, es con seis desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte. Superrunning. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Si te agrada el sport, esta es la tegua obligatoria. dia. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Tuiteando! Tuiteando! 12 i 34, vinga, la pregunta que vos fem és salvaríeu algo d'esta temporada? Eh, I en el arroba esports 97 nit la gent vos diu Héctor Rossell, el 1-2 en el Camp Nou. <laughs> Pedro Simó diu el traductor de Neville. Bueno, <laughs> cadascú salva, vull dir, no hi ha... No, no Trobem a faltar Anglaterra, eh, Guillermo. Eh, Guillermo. No estic preguntant per alguna cosa esportiva, estic preguntant què, tor què torneu... Què, què salvaríeu? Traductor per el traductor. Quique Cuen diu Jaume Domènech. Eh, Castelló que diu nada de nada. ¿Qué año hemos perdido? Gracias a Nuno, Neville, Lima y Estamé sobre todo los jugadores. Juan Carlos diu sí a Diego Alves, Jaume, mitja plantilla a prendre per ahí. Eh, per no dir quasi tota, salvo please come back. Salvador diu els únics que salvaria són els tres porters. VCF diu a l'afició i a la camiseta. David López diu a Jaume, a Ryan i al Càcer. <laughs> Andreu Hernández Pla diu l'escut i poca cosa més. Torna a començar de zero. Aaron Cano diu salvaria la sensació que tinc de que sembla que han rectificat en la gestió esportiva. Nonem diu a Santi Mina i a Jaume. Eh, Juan Badia diu, jo sí, jo salvaria el teu programa. Doncs pues moltes gràcies, amic. García 308 diu, a ningú, tots per l'aire, excepte 3 o 4 i Paco ja estaran. Vicent Casany diu, salvaria tres coses. Jaume, la paciència i grandesa de l'afició i, com no, la vostra constància i esforç per informar i recolzar. Molt agraït. Raúl Gil diu, ahí estaran, però si no has salvado, si no has salvado si si no salvado por Dios, un poco sensatez. Si nos ha salvado, un poco sensatez. Vale, vale. Georgette Diu Españeta, el jardinero y la mascota. Los tres porteros también nos salvaría. Comité de sabios dio los sufridos que hemos ido a cada partido de Mestalla para aguantar y ver el esperpento de temporada. Eh, Mar Diu que salvaría es que tenía una oportunidad de nivel espectacular y que se ha descubierto los jugadores con Mina o Jaume. José Castelló Jimeno, lo que puede salvar la temporada es que el Madrid y el Sevilla no ganen sus finales. Con eso me quedo contento, ya que no salvaría ni res que sigan en la madre del Valencia. Cuidado. Valencia CF Diu la gran fase que nos dejó Gary Neville. Más adelante, Rodolfo H. Diu, mira que ponéis preguntas difíciles, joder. <laughs> Luis Ibáñez Diu, no, he sentido que perdía el tiempo y el dinero yendo todos los domingos a Mestalla. Aún así, la afición no falla. Gandules, referís a los jugadores. Pedro Fuertes Muñoz, eh, salvaría a Jaume y a Mina, Resmes. Vicent Diu, sí, a la afición que se no me se me de esta temporada. Tavo de Benimodo, salvaría las tres y la eliminatoria del Rapid de Viena, A la nova reaparición de Santi Mina. Mes. Eh, José Checo Jones dio los tres porteros. Valencia Fútbol dio los tres porteros. El partido del Atlético en UEFA, la tensión del del Sevilla y detalles puntuales de alguna promesa y poco más. Eh, pregunte a Tony Campos si Mourinho está descartado. Descartado, no. Descartado y sin Y se afició de Mourinho pide discreción eh, descansando en Ibiza mientras firma camisetas del Valencia. Está Amreus y el Atlético de Madrid. amb Ben Arfa i el Barça. Vull dir, eh, la informació és la mateixa, van canviar... <laughs> Vull dir, és un, pues, el tema ja dels virals ha, llegat, ha plegat a, a, tal, a tal despiporre que ya dices cualquier cosa. Amun diu a la afición y a vosotros. Pues muchas gracias. Cuando estás fuera de Valencia valoras más estas cosas y menos mal que tenemos internet para escucharos. <laughs> Ay, el día que el EGM agarre, agarre el, podcast. Ahora, que digo en el EGM que no valen los podcast, que no son fiables. Eh, te coño una cosa. Yaitana diu será una tontería pero salvaría la esperanza que encara ens queda se seca fonamente que cambie el club era mejor Pedro diu de matrícula de honor y estarán con lo del proyecto del club, algo tan sencillo y que tantos clubes no hagan ni caso. Luis diu que salvaría el gol de Negredo el Mónaco y el 1-2 el Camp Nou. Javi JB diu cojonudo, eso se le llama disciplina. Alberto García diu que de cantará el Méndez vete ya. Charles diu que el millor de la temporada es Manolo Diguelli li t'estimi a Negredo en el partido contra el Sevilla. Estic molt d'acord amb això. Estic molt d'acord en aquesta reflexió. Demà farem concurs, eh? Molt d'acord. Qui pensa la gent que es el mejor gol de la temporada? Y ficarem en una enquesta de cuatro para a que la gent trie. Jorge Cavilla diu, pues sí, mensaje alto y claro. José Miguel García diu que hemos estado cuando más nos han necesitado, somos exigentes y mucho. Y es lo que nos salva de la mediocridad. Iván de la Rosa diu, tres porters, Santimina, el partido del Camp Nou Y la segunda parte del Bernabéu. Javi JB diu, Yo me Ryan y ahí estarán. La afición, como el equipo, ha tenido picos. Jorge Méndez Véndez de usted años salvan Mustafi, Jaume y Ryan. Lo demás para olvidar. Y David Hidalgo Gómez, Guañar y el Sevilla de Mestalla. y la previa davant el Monaco eso es lo que pensa la gente como siempre casi per los vuestros tweets en el arroba de 90 el Eh, demà primero intentaría que intentaria eh, ficar quatre gols que considerem més importants i conforme vaig, en, vaig votant la gent els eh, rescatarem per al dia de demà, que jo crec que hi haurien d'estar per importància el gol de Negredo contra el Mónaco, el de Negredo contra el Sevilla el de, i els dos de Santimina contra el Barça. Jo crec que en aquests quatre gols salva hasta el gol de la temporada. Sí, és molt probable. Jo estava pensant del, de, en el gol de Negredo en, en Mónaco i en el de Santimina en, en, en Mestalla contra el Barça, després d'aquella maniobra fantàstica de, de, de Paquito. Sí, sí, sí. sí pues, eh, són possiblement els quatre gols que posarem. Eh, jo estava també dubtant del de Paco contra el Real Madrid perquè suposava l'empat a dos, mm -hmm. però suposaria deixar fora algun d'estos quatre que per a mi... Mi em semblen els més cridaners. Ara també li preguntarem a, a Rafa i a, i, a, i a Andreu. Senyors, quina nota li doneu i per què a Paco Estaran, eh, com se diuen els exàmens quan érem xicotets, justifica tu resposta, eh, en els partits que estàs al front del València. Després jo, de sentir-vos, eh, també donaré també la meva opinió, ja l'he donat abans, però la, la reiteraré també, el, el perquè més o menys estic d'acord o no amb el que vaig en diguent d'Andreu Alberola, Rafa Marín i Salva Folgado. Bueno, començo jo. Uh mhm. -huh. Jo li donaria... Mm, ella diu que se donava més d'un 5. Més d'un 5. Pues, doncs, eh, jo també, jo li donaria un 6, un 6. No me va agradar com va, com va accedir a la banqueta. Me, me pareix que sí, que és un... Com esteu destacant, és, és un home que té la seva ambició, pues igual que poden tenir tots, però me pareix que no, no va tenir respecte amb Gary Neville. De fet, Gary Neville avui no se prendria una cervesa amb ell i això no, no, me, no me va agradar. No me va agradar. Eh, altra cosa és... El, bueno, jo reconec que Paco Estran li ha donat al, a l'equip el millor context, l'ha aïllat, eh, la, li ha donat confiança, ha trencat la, la rutina, no? que estaven atrapats en una dinàmica de nerviosisme, d'estrès, els futbolistes, bueno, pues, ha sabut portar al, al, al València en un context molt específic, ha sabut portar a la tranquil·litat. El València salva la categoria, però bueno, no, hi ha que, no hi ha que perdre el nord. Eh, Paco Estran és un factor, un factor clau en aquest context, però no és l'únic. no el único y ya ho va decir, por ejemplo, Rodrigo después de un partido sino i tot, ha, el, ha en la seva missió, ha al equipo, acaba contacto el 30 de match un 6, y yo no el renovaría. Yo le daría incluso un notable, aún reconociendo que tiene la ventaja de que no había entrenador en el, en el banquillo del Valencia y eso le ha beneficiado mucho porque a poco que le ha metido mano al equipo, ha conseguido el mínimo exigible de salvarlo con cierta holgura. Eh, yo tampoco lo renovaría porque, como he dicho antes, son muy pocos partidos para apostar por un entrenador a futuro. En el caso de ayestarán a mí me recuerda un poco al efecto Lucas Alcaraz en el Levante, es decir, un entrenador que cumple el objetivo pero que no reúne los requisitos para empezar un proyecto desde, desde cero. Eh, no solamente por cuestiones deportivas, porque estoy convencido de que Paco Ayestarán tiene la preparación suficiente para ser primer entrenador, sino también por el entorno. Creo que no es un entrenador que haya calado en, en Mestalla, no creo que sea ilusionante y no creo tampoco que en el club eh, tenga el suficiente respaldo como que como para empezar de cero y que a la mínima se puedan torcer las cosas. Yo creo que el, Valencia tiene que apostar sobre sobre seguro y no se puede permitir que el nuevo proyecto le dure solamente un par de meses. Salva. Jo estic d'acord amb Andreu, jo li donava també un, un 6 a Paco Llestaran i li donen el 6 perquè ha salvat l'equip d'una situació molt, molt perillosa. Jo així ho he comentat moltes voltes, no pensava mai que el València descendira a, a, segona, a segona divisió, crec que por era pues home, no infundada, però sí que per a mi era massa, eh, massa dramàtica. Tu és que eres no? molt tranquil·lot. Massa dramàtic ese pensament que tu tenies respecte que l'equip efectivament podia perdre la categoria. Però bueno, li doni un sí, Manolo i, i tot el mèrit d'haver tranquil·litzat, estabilitzat a un, a un club que és cert que s'acostava cap al, cap al eh, precipici. Però més allà, no. Per què? Perquè davant el Getafe l'equip no me va agradar, vaig veure clitxes de Nuno, vaig veure clitxes mm. de, de Neville, perquè davant el Villarreal per a mi va ser una decepció brutal respecte eh, a lo que esperaba una progresión o una millora en el, en el shock y donde pinta la cara pues el equipo B del Villarreal, igual que en el segundo día te, la pintara, te pinta la cara el equipo B en Europa League del Athletic Club de, de Bilbao y després Manolo que es el que corre demà davant la Real eh, Societat, pero si demà tu no li guanyes tampoco a la Real Societat, último partit de Lliga Mestalla, independentment de les baixes <coughs> pues el, el paper de, de allà estarán. més allá del mèrit que té estabilizar el i y salvarlo del, del descenso de, de categoria no va més enllà del, per a mi del, del 6. Jo tampoc crec que el València necessita estaran per a, un, per a cimentar un nou eh, projecte, crec que necessita altre perfil de tècnic i jo no el renovaria, no perquè no tinga la preparació que la té, però no té la entitat necessària que crec que necessita el València. La banqueta del València necessita un tècnic d'entitat i se tècnic d'entitat avui en dia encara no és eh, Paco Llastran i seria tornar a donar-li la banqueta a un tècnic sense entitat i ja ne són massa per tant, és més segur i és menys arriscada la proposta i és més fàcil per a Suso i per al club, per a Meriton, per a l'IM donar-li la banqueta a un altre perfil de tècnic encara que eh, després no funcione. És més fàcil que vinga així un tècnic guaiat, perquè és el que tota, tota la gent està demanant. Ningú va criticar o qüestionar que arribi un tècnic amb, amb quilometratge perquè és el que tota la gent vol avui en dia jo estic en el 6 que han donat Andreu i Salva <coughs> i explique, per a mi té molta valua el haver aconseguit que el cotxe que se n'anava a Barranc Cavall no tan sols frenara aquesta caiguda, sinó que li pegara la volta i anava una miqueta cap amunt, però per a mi el gran dubte que me deixa és que en el tram final una volta ja ha aconseguit l'objectiu de quedar fora del descens, la plantilla torna a desenganxar-se i qui no mos eh, assegura que l'any que ve, des d'un principi, estiga desenganxada. I si per a mi, si a mi, si jo haguera vist que Pago, i ho dic sincerament, eh, que Pago ja estarà en els partits més enllà dels resultats. L'equip haguera competit, haguera donat la cara, haguera... Però és que eh, jo el partit de Getafe, eh, a més tu i jo estiguem en Getafe, el lleve a banda, vull dir, crec que en aquest partit crec que a València el que li faltaven són cames, sincerament. Sí. Jo us dient que li faltaven cames. <laughs> Però també crec que en el partit del Villarreal els futbolistes passaren totalment i crec que en el partit del Bernabéu la primera part l'equip és el València Nini i de fet és Paco i estaran qui retrata la plantilla en la roda de premsa postpartit després del Villarreal quan li pregunten escolta, com que si n'hi ha encara objectius els futbolistes i pues mira, és l'estudiant que no té vida d'estudiar i que per molt que li estigues punxant pues no, no, te, no té vida d'estudi des d'aquest dia Manolo, i perdona mm. que talli hi ha una sensació en, en bona part dels futbolistes sí. de València que cuando ganamos eh, ahí estarán protagonista protagonistas y cuando perdemos son los jugadores nuestra. y ahí estarán solo parte del atrezo i això, i això no és bo per a un projecte a, a ja no dic a, a largo plazo, per a la temporada que ve, perquè la, la plantilla se desenganxa, l'equip se cau i aquestes coses no ajuden. També és cert, primer, eh, eh me quadra molt el que, lo que estàs contant-me, però també és cert, primer, que aquesta plantilla no està en condició de demanar res a ningú després del paperot que ha fet. Ni molt menys. Torna a dir, jo de, de, de vosaltres demà no em pedria eh, l'editorial que fem o la presentació que fem del partit set i mitja perquè vaig a eh, col·locar a cadascun el seu lloc i vaig a repassar, entre altres, els logros, entre cometes, que ha aconseguit, que ha aconseguit en guany aquesta plantilla, eh? que a ningú se l'oblide. Però eh, també és cert, eh, pel que estaves dient, que tenen aquesta sensació de que quan guanya, guanya ell, i quan, i quan perd, perden els, els eh, futbolistes, que això és molt de futbolista. I això és molt de futbolista que està acostumat En efecto Aquí no le apreten. Y en le apreten, lisa mal. Y, también es muy de Ayestarán ese tipo de discurso, ¿eh? tanto con los jugadores como, hacia el club, porque mm, recordaréis, por ejemplo, aquellas declaraciones que hizo respecto a Siqueira, eh, que fueron también un ataque a la línea de flotación de, Suso García Pitarch. En ese sentido, eh, se ha demostrado Paco Ayestarán no como el perfil idóneo para ser pues un entrenador de club. Y yo creo que eso también le <laughs> puede penalizar eh, de cara a la decisió final. També és cert que els jugadors han passat d'un model que estava eh, pensat i dissenyat tot per a, per a tapar-los i tot per al futbolista, com era el de Neville, i a vegades també el de Nuno, eh, sí. llevant la part final a un model que l'entrenador té un caràcter molt diferent. L'entrenador venia a fer la seva carrera eh? i per tant no anava, qual, no anava a fer presoners. Tal qual. 12 i 48, fem l'última pausa i en tornar pel que dia Rafa del discurs anem a sentir un tall d'allestaran que jo crec que no, velada, no tan veladament, jo crec que molt directament va a la línia de flotació del club, de la política del club sobre el que va ser el eh, projecte 2017-2017. Fem una pausa per a la publi, tornem i sentim a Paco Estarà. Vinga. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. el teló de la Lliga cau en la 97.7 ràdio. Divendres, des de les 7 i mitja de la vesprada, acomiadem una dura temporada per al València Club de Futbol, ja sense cap aspiració en la taula classificatòria. A Mestalla, València Reial Societat. Viu l'acomiadament de la temporada en Mestalla amb la narració de la nostra redacció d'esports amb Manolo Montal i Salva Folgado. Recordo, divendres l'últim Esports 97 el partit de la temporada. València Reial Societat. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 50 minuts. Eh, pareu atenció al missatge que ha oferit eh, Paco i estaran en roda de mes, sobretot el tram final. Eh, està molt bé tot el, el fragment que aneu a sentir, però el tram final jo crec que eh, diu coses molt interessants. Y creo que el, el trabajar en consonancia con el club es crucial. Es decir, un entrenador tiene que eh, estar en, alineado totalmente con la política del club. Y la política del club es importante. Y por eso los clubs, creo que a la hora de elegir un entrenador, tienen que ser capaces de darse cuenta qué es lo que buscan. O sea, un entrenador no es bueno o malo para un club simplemente por los resultados. Es bueno o malo, o adecuado o no adecuado para un club, dependiendo de qué tipo de club quieres, quieres construir. Y una vez que tú tienes claro qué tipo de club quieres construir y si para ti el compartir la política del club es importante, pues tendrás que ir a buscar al mercado este, este y este. Yo te pongo un ejemplo. Yo hace unos años, no digo el nombre, pero un club importante me intentó firmar y, y cuando yo le comenté, pues no tenía entrenador, y yo me iban a firmar como asistente. Y dije, y si yo firmo y luego resulta que el entrenador que firmáis eh, no está de acuerdo con mi forma de trabajar, cómo entiendo el fútbol, cómo entiendo el entrenamiento, ¿qué hago? Eh, repartir petos, yo para eso no estoy, es decir, yo siempre lo he tenido claro eso. Y la respuesta fue bestial, me dice, mira, solo hay tres o cuatro entrenadores en el mundo que puedan entrenar a este club. Entonces eso es criterio. Es decir, cuando tú empiezas a dar, eh, pues empiezas a, pegar pistoletazos a un lado y al otro, y este entrenador y este y este, y, los miras y dices, si no tiene nada que ver el uno con el otro, es que el proyecto del club no está claro. el entrenador ha de estar en la política, eh, al 100% con la política del club, si un projecte comença a pegar bandades en quant als eh, entrenadors, és que el projecte no està clar, eh, jo crec que són dos avisos molt seriosos a qui tenga que prendre decisions en el València Club de Futbol, Sí, qui siga. Sí, no, la verdad es que eh, evidentemente eh, el Valencia no desconocemos ahora mismo cuál es su criterio deportivo para el proyecto de, futuro, mm, sobre todo cuando venimos de una semana en la que hemos vuelto a asistir a un a un pulso entre el director deportivo oficial y el encubierto. Afortunadamente parece ser que un pulso que ha ganado el, oficial, pero por lo demás. Eh, más allá de que me deja la duda de que tampoco hay tantos clubes en el mundo que se puedan permitir tener un abanico de entrenadores tan corto, pero, mm, pero, pero se me viene a la cabeza al Barcelona y poquitos <laughs> más. Pero, escolta, él sí que parlaba de show como idea de club tindrà más arrogancia o menos el club a la hora de comunicarlo? Pero tenía una idea muy clara, que en este club no me diría tres o cuatro que pueden entrenar. Sí, pero como, como, como idea general, como idea filosófica, pero es que el resto de la argumentación que he estado utilizando ahí estarán, a mí me da la sensación de que él no encaja en ese, en ese perfil. Es que no lo veo como un entrenador de, club. De hecho, yo esta mañana cuando estaba escuchando la rueda de prensa y, eh, me he quedado también con esa declaración, a mí lo que se me ha venido a la cabeza era el caso en el Levante de Rubi, Rubí sí que es un entrenador de club que pese a que sus resultados han sido nefastos, podría encajar con la, con la política. ¿Por qué? Porque es un entrenador... Eh, cómodo para el club, eh, no es un entrenador que levante la voz, es un entrenador con el que se puede trabajar a diario de una manera muy grata, al menos eso es lo que trasladan desde, desde el, Ciudad. Y por eso ahora mismo Rubí tiene alguna opción tampoco es que sean demasiadas, pero tienen alguna opción de continuar la próxima temporada, pese a que sus resultados han sido decepcionantes, desastrosos, calamitosos. Eh, yo creo que ahí estarán, sin embargo, no cumpliría con esos requisitos, ni siquiera aun habiendo sido sus resultados espectaculares, que tampoco lo han sido. Hemos quedado en, bien, yo le he dado un notable porque se venía de, de muy abajo pero insisto, eh, yo es que no, no, no veo a Gestarán como un entrenador de, de, de, club ni de, ni de proyecto de futuro ahora mismo en el Valencia. Andreu, la, la mm. ha sigut sèria, eh? No, si comences a pegar bandades d'entrenadors que no tenen res a veure un amb l'altre és que el projecte no està clar, l'entrenador està en consonància total amb la política del club... Mira, Manolo... Eh, Ara, jo sentint-lo, me costa creure que també puga continuar. És cert que la pregunta era, i crec que era de Pasqual Calabuig, crec uh -huh. que era eh, respecte a si eh, si el València el renovara, no? si el València el renovara, si ell seria partidari de vendre a, a Mustafi uh -huh. i, mhm. i Andreu, si estaria en contra. Ella comença dient, perquè la resposta era molt llarga, que ja no hi ha Fergusons i que a partir d'ahir uh mm. -huh. ell considera que el millor que pot fer un tècnic és alinear-se amb la política de club, però és cert que quan ell va fent aquesta exposició pues al final eh, acaba, diguen que tampoc es pot eh, pues pegar bandades o disparar, calentado o disparar un poco, eh? sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, apuntar cap a un objectiu <clears throat> concret, sí. no? Jo crec que s'ha calfat. Si ha enviat algun missatge, entenc, eh? entenc. No, no, algun. <laughs> entenc, vamos. Ha enviat més missatges que mi que l'estrogof, eh? <laughs> jo, jo crec que també que s'ha calfat. S'ha calfat i li ha així el que tenia en el cap. Que, que, és, que és això, que, i, i ja veus que està pensant, que està el projecte del club, tal... Eh, tot això, jo crec que el que diu té raó al 100%. Sí pero al 100%. No, no, jo, firme vais de cada paraula que ha dicho Paco Estarán en este taller. El problema que te Paco es que parla masa. Que parla masa. Avui en la roda de premsa... Quan està demanant cultura Club, club, el entrenador, té que callar algo. <laughs> <laughs> Es Que ya sé que es una miqueta intrincada o, o, el que esté diciendo, pero es que si demanes cultura club vos es el eh, entrenador... Y mira que nosaltres saltes, es fenomenal este Rode de Prensa, eh? Vull dir, ah, per a periodistes de categoría. Pero... Eh, y Estarán... Eh, firma como entrenador de Valencia y comienza a dar entrevistas. Y en, en la primera ronda de entrevistas que estaba la de Super, uh frases que él les pensé Y que les digo en total normalidad y naturalidad y en el club flipen en que diga Peter Lima ha cometido errores y esto y lo otro, que es deberes, pero que flipen que el entrenador este que acaba de arribar, que era el asistente del Atre, comience a decir este tipo de cosas. Y desde ese momento flipen, ¿eh? però flipant. No, no, és, eh, eh, I, i si més... M'he quadrat molt el que me dius. I més, si saca el calfat, <laughs> perquè Pasco Calauts eh, li ha eh, dit que... si, ahí, que si... Pasco ha estat ahí punxant. Claro, claro, saca el calfat i... Bueno, sí. No, no, y ahora que, ya ven, que ya venía de un pequeño enganchón. Claro, ah, sí, sí, sí, eh. sí, correcto, premio, el del premio, el del premio. El del premio. No, no es un premio, no és un premi, pero es un premio, que no és un premi <laughs> en efecte. Com diguent, a mi no me premia ningú, jo m'ho mereix si continue. <laughs> Bueno, la pregunta que li hem fet a la gent, Sal, eh, ràpidament, en minut i pico, sabeu algo de l'actual temporada? Sí, jo sí. Eh, jo estic d'acord amb molts oients, Jaume, Jaume. Domènech i Santivina. Jo salvo a, a mi amigo valencianista Alejandro Puertes, que eh, todas las semanas me decía, no voy más, no voy más. <laughs> Y, siempre, y siempre ha vuelto. No es por ser demagógico, pero la verdad es que la afición del Valencia, pese a la temporada tan lamentable que hemos vivido, eh, ha estado cuando se la ha necesitado. En el tramo definitivo, cuando hubo que apretar para salvarse, Yo acudió, a la llamada. Yo me quedo con eso, eh, porque lo normal eh, habría sido que la gente se desenchufase. Mm, y que le hubiese dado la espalda al equipo. Creo que no lo ha hecho nunca. Folgado, ¿tú qué sabes de la actual campaña? La portería, Manolo. Ryan, Jaume y algún detalle. Y Alves, pero hay algún detalle de, de Alves en el tan final de temporada, Moljets, que no, no me acaba de agradar. Pues yo creo que la portería era que se du <laughs> mayoritaria, como, com ahora sigo la cosa, sí. Pero que la portería se duga pues, el, el guardo. Yo también sabe de la portería y, lógicamente, tindre el folgador cada, en cada hora de transmissió al meu costat. Sí, no, no, no, no <laughs> I haver disfrutat, tot i la temporada, tot i la temporada, jo crec que se ho hem passat bé en el transmissió. Bueno, eh, ahir se demostra. L'any passat se baixaren 46.000 podcasts dels gols que penjarem en la web. en guany, tot i la temporada que ha fet el València, s'han baixat 93.000 podcasts dels gols que pengem en la web de la 97.7 ràdio. Així que moltes gràcies a tots i als amics de Ferto Peugeot que estan ahí, sempre sí, recolzamos amb, els, amb la falca del, del gol. Por Folgado, demà ja veurem què contem, però no contarem. Alguna cosa contarem. Alguna, cosa contarem. Sí, sí, sí, alguna cosa contarem. alguna cosa contarem. Andreu, moltes gràcies. Manolo, a vosaltres, bona nit. Rafa, moltes gràcies. Bona nit. Senyors, ho dicem si ja sabeu, eh, demà no hi ha programa, però sí hi ha retransmissió perquè és l'últim partit de Lliga. L'últim Esports 97, el partit de la temporada. Des de les 7 i mitja, torna a dir, jo no pedria el començament, perquè la mascletà va ser de les del dia de Sant Josep. Pensava ja. que només s'ha de la carterana o alguna No, home, no. Ah. <laughs> Això t'ho deixo a tu. Acaba Esport 97, comença la nit. Demà tornem a les eh, 7 i mitja, demà a les 3 més quart, sempre amb el Murciera, a la tele. Acaba Esport 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Vivo mi vida de lo que el camino da.